Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli gimdytoje, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus. Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkus – juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas. O kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus? Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują – Jėzus Kristus. Ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują ir dvasia tai paliudyja, nes dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai danguje - tėvas, žodis ir šventoji dvasia. Ir tie trys sutarė. Ir yra trys liudytojai žemėje - dvasia, vanduo ir kraujas. Ir šie trys sutarė. Jeigu priimame žmonių liudėjimą, tai Dievo liudėjimas didesnis. O Dievo liudėjimas toksai, jis yra paliudėjęs apie savo sūnų. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi savyje tą liudijimą. Kas Dievo netiki, tas jį melagiu verčia, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė apie savo sūnų. O liudijimas toks. Dievas mums suteikė amžinai gyvenimą – ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžiną į gyvenimą. Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę. Būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai. Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nedaro nuodėmių, bet Dievo pagimdytasis saugo jį ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome, jog esame iš Dievo o visas pasaulis yra piktojo pavirktas. Dar mes žinome, kad Dievo sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume tikrąjį. Ir mes esame tikrajame, jo sūnuje Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Vaikeliai, sergėkitės stabų.